ikasla ja relevo batzuk antolatute gaztetxin egoteko eta jugaren ingo egon obreru egia azidie azidie azidio azidio azidio azidio azidio azidio azidio obrer, o sea, obrer un que da jamonites, honi gazi jamonites, jaraitu, eta hoxe, gui bini gara justo ba, eskabadori en parien, eta eskabadori jaraitzean balkoi botate. Eta momentu honetan obra, o sea, dute, botatzen edo utzi dute? Oin momentu nitsi da bez, e, eh, gero hoxe, o sea, Asi, ebete balkoi bat botaten, eta ipini gara justo balkoien azpixen. Karo, eskabadori ez hasi genien balkoia mugitzen, ikusia be, jauzi bizarra gure ganera. Eta hor duen, ja zan eh, da, bai txinabe, eta momentuz hoxe jabe, osea hori bakarri, baina hoxe, osea eskauzen edo zin momentuten seguramente eh, bota ingo da, osea berez hor eh, desalojo en biko leukiele lengo, eta osea hori dana, papeleo bat eta denuntzi eta paperik hartu barik, da biz, ja, botaten eh, eixilien, bien, da ino barik, eta alik eta harina gure da bota. Ja, eta pentsatu duzu nola erantzun edo, arratsalderako zerbait pentsatuko duzu edo? Ba, momentu zesteko teko gozer pentsaute, eh, ze bixe erori deko bertxo bai. eta antolatute, eta hori prestatzen gabiz, eta orduen ba, seguramente bixe erre, bila bertxo una proetxaute, bixe erre erantzun gotzau. Momentu zoixe, deko une pentsaute da, bertan egon, eta hori ba etortzen bai egotaten eta ba jugada bardinen eta eskadoran eta aurrien ipini baina hoxe, osea, prinsipioz ez teko gaurko ez ez pentsute hoxe, eh, bertxo gune eta proetxo eta guatu, baina hoxe, osea, gupe gitzetateko hori resisti dengo, baina baki gupe hori botengo da bila, baina, bueno, osea, horregon azkenera arte eta azkenien eh, de eguna cafe characters eh, jaldi egin eta pertsineua izena egitamikoan.